մեր Plov-ը, նկարների մեջ կտեսնեք sense լավաշը կլոր, Այո։ Իր մեջ ինքը իր մեջ ինքը ամբարհած է, մեր ամենահամով սենց փլով է։ Եվ հետո, հետո արդեն սենց պատվիրատուների իրանք սկսեցին անվանելը մեր խոնչան ուզելը, խոնչա, խոնչա, զգացիք, որ ավելի շատ իրանք արդեն խոնչա են ասում մեզ, այլ ոչ թե փլով։ Հաուս։ Այդպես փոխվեց, դարձավ ինքը արդեն խոնչա թայմ։ Ահա, աստորեն սկզբնական շրջանում դուք շուկա մտաք, բոլորովին այլ անվամբ, այո բրենդով այսպես ասած, որը փլովն է, այնուհետև տեսակ, որ այցելուները արդեն ուրիշ անուն են տալիս, վերափոխեցիք անունը, այո։ Այո, այո։ Որտեղ է տեղակայված տեղակայված է, ասենց որ հասցեով ասում ենք, մենք շատ դժվար են գտնում, բայց ինքը շատ ավելի հեշտ գտնելու ճանապարհը մարդկանց որ բացատրում ենք, ասում ենք նվեր ռեստորանի դիմացը։ Նա գրիզնա փողոց վրա է գտնվում։ Ինա երբ է բացվել։ Պատերազմից հետո հավանաբար, այո։ Այո, հունիսի 4-ին 2021 թվականին։ Ինչպես եւ ինչու որոշեցիք կոնկրետ սննդի կետ բացել։ Ոնց ասեցի, ընտանեկան է մեր այդ խոնչհայտ հայմը, ընտանեկան մտնոլորտ է եւ քանի որ ծանվելը ինքը իրան բոլորը ճանաչում են, կարիք չկա անգամ այնց առանձնահատուկ իրան ներկայացնելու, բազում խոհարարության մեջ ունի փորձ եւ մենք շատ չենք կարողանում համ տեսնել իր պատրաստածը, որովհետեւ իրականում ոչ միայն համեղ են, այլ նաեւ էսթետիկ տեսք հաճույքն էր ինքը ապահովում, այն ամենաչնչին պատրաստածը անգամ։ Այդտենց մենք արդեն թե բարեկամներով, թե ընկերներով, սենց սկսեցին արդեն որպեսզի բոլորը կարողանան այդ հնարավորությունը ունենան համտեսել իր պատրաստածը սկսեցինք Սամվելին ստիպելը, որ չէ, էսի լավ միտք է, պետքա ունենանք եւ պետքա հասու լինի բոլորին։ Դից պատերազմից հետո արդեն որոշեցինք, որ պետքա բացվի մեր Club House-ը որը հետագայում դարձավ Խոնչա Թայմ։ Խոնչա Թայմ, այո, բարի։ Ինա, այս պահին պիտի ռադիոյն կնդիրներին ասեմ, որ դուք շրջափակման հետևանքով գտնվում եք Երևանում եւ ինչպես է ստացվում այդտեղից բիզնեսը կառավարել։ Դե Այնտեղ աշխատողները ասեցիեմ, ընտանեկան է, քերիս, քերուսկինը, քույրիկս, հեսես, հիմնականում իրանք են եւ իրանք աշխատում են, իսկ ես էլ on-line կարգով էջը վարել, պատվերների հետ կապված, սենց։ Իհարկե, առիթ կունենանք այցելել Խոնչաթայմ, առիթ կունենանք համ տեսելու ձեր հետաքրքիր եւ համով, ինչպես ասում են այցելունները, ինչպես հաստատում են այցելունները ուտեսները։ Իսկ ոչ այդ պարզապես խոսենք մենյուի մասին, ինչ է ներգրաված մենյուում։ Մենյուում ներգրաված է բացառապես տեղական միս, բացառապես օրգանիկ սնունդ բացառվում է այնտեղ, ասենք, դրսից ներմուծված թե հավի տեսականի, թե մսի տեսականի։ Ամեն ինչ Արցախյան է։ Իսկ շրջափակումը իր ված հետևանքը ունեցավ եւ քանի որ տեղական այսօր փոքրինչ նվազել է, ինչպես եք կարողանում հասցնել։ Իրականում անգամ այն ամենասուղ օրերին մեր խոնչաթարմը չփակվեց, ուղակի ոչ թե մնաց բաց, որ մենք կարողանանք sense ինչ որ եկամուտ ունենալ, հակառակ ոչ բարձրաձայնվում էր, ոչ էլ պատվերներ լինում էր անվճար եւ ինքը հենց մնաց բաց վիճակում զուտ նրա համար, որ հիմնականում պատվերներ լինում էր նաեւ սահմանապահներից։ Այդպես ինքը պետքա որ բաց մնար եւ մի, մի փոքր անգամ ոնց որ մեր ներդրումը ունենանք, մեր լոման ունենանք հայրենիքի դժվար օրերին պաշտպանության հարցում։ Ճիշտ ասած շատ շատ շատ ծրագրեր է իրականացվում, որը որ Սամվելի արքելում է բարձրաձայնվի։ Առ այսօր ես 2 տարուց տարի է գործում եմ, բայց ինքը չի թողում որ բարձրաձայնենք։ Շատ բարեգործական ծրագրեր ծրագրերը իրականացնում Խոնտաթայմը։ Գիտեք, կա այսպիսի մի խոսք, ասում են, որ բարեգործությունը պետք է լուր անել, հա, սակայն սակայն ես շատ չեմ համաձայն, որովհետև գիտեք, նաև պիտի հանրությանը իրազեկեք, որ ունենք նման հայրենասեր մարդիկ, ովքեր յուրաքանչյուր պահի հայրենիքի կողքին են։ Անշուշտ առիթ կունենանք նաև ցանվելի հետ այս մասին խոսել եւ ինչու՞ չէ մի անգամ հարցազրույց կազմակերպել նաև նրա հետ։ Փաստորեն, այո, փաստորեն Խոնչաթայմը իր իր այցելուներին զարմացնում է բազում տեսականիներով, որքանով հասկացա տեսականին շատ-շատ, դե Սամվելը ունի խոհարարության մեջ շատ մեծ փորձ, անգամ ինքը աշխատել է արտերկրում։ Դրա համար, որ ասում ենք իտալական մեր պիցան, այդ մենք հենց նես չենք ասում, որ ինքը անվանումով չի իտալական, ինքը իսկապես իտալական պիցա է։ Խոհարարական բոլոր հմտություններին տիրապետում։ Հմտություններին տիրապետում է, այո։ Առիթ կունենամ Սամվելի հետ մի անգամ պիցա պատրաստել։ Ահա։ Ես ես էլ փոքր ուսումնասիրեմ իտալական խոհանոցը Սամվելի օգնությամբ։ Ուրեմն, սենց ասեմ, հենց ճանապարհը բացվեց, հաջորդ օրը ես արդեն Արցախում եմ ու հիմա մենք ձեզ կհրավիրենք <laughs> միասին պատրաստելու։ Բարի, բարի, շատ մեծ հաճույքով կընդունեմ հրավերը։ Ինա եւ նաեւ խոսենք մի քիչ այն մասին, աստորեն սննդի առաքման կետ է, որքանով ես տեղյակ եմ սկզբից մարդիկ կարողանում են նաեւ տեղում համտեսել, իսկ հիմա ուղակի առաքում եք, հա? Այո, հիմա առաքում ենք, այնտեղ նստելու տեղերը շատ քիչ էր եւ հիմա միայն առաքումով ինքը ավելի շատ էին կարողանում սպասարկել։ Առաքումը մեր կողմից էր հիմնականում, ինչեվ այս խնդիրները լինելը վառելիքի Միայն այդ վառելիքի սուղ եղած ժամանակ, որ կարող է 1-2 սենց խնդիրը լիներ առաքման մեջ։ Իսկ հիմնականում առաքումը անգամ մի շաուրմայի դեպքում առաքումը մեր կողմից անվճար է իրականացվում։ Գործառությունից զատ նաև բարեգործական ծրագրեր եք իրականացնում։ Այո։ Համատեղում եք։ Ես հիմա մի փոքր ճակետներ եմ բացում, գիտեմ որ դրա համար Սամվել ինձ <laughs> իմ վրա կխոսի կաս ինչ ես բարձաձայնել, ուսուցումից մինչև էլ մանկատուն էլ ցանկացած ծրագիր, sense ինչ մտքով իրականցնի, մեկ էլ տեսար, եկեք այսօր sense ենք անում, թե ընտանիքների կողքին, թե անհատապես օգնելու կարգով, թե անգամ պատվիրատունների հետ sense բազում, բազում բարեգործական ծրագրեր իրականացնում, բայց չի թողում որ բարձաձայնը։ Սամվելի հետ ես անպայման կխոսեմ իհարկե, իսկ այս պահին խոսենք մի քիչ առաջկա ծրագրերի մասին, Խոնչա Թայմը մասնաճյուղ բացելու, on-line-վելու, ինչ պլաններ ունեք առաջկայում ինա։ Մինչև ճանապարհները փակվելը արդեն իսկ այդ խմորում էինք այդ միտքը որ մասնաճյուղ բացենք, անգամ մեր Facebook-յան էջին Երևանից էին գրում ու ինչ որտեղ ցենց հրամայական պահանջատիրական որ <laughs> հերիքա պետքա բան մենք էլ օգտվենք, բացեք նաև Երևանում Փաստորեն Արցախյան կոլորիտն է Խոնչաթայմում։ Արցախյան, այո, կոլորիտն է եւ եթե անգամ սենց խոսք եղա, որ բացենք նաեւ Երևանում, ասած միայն մի դեպքում, եթե այնտեղ էլ պետքա լինի մեր մսեղենը լինի Արցախյան, տեղական մսից։ Ինա, իսկ ասենք տեսականին թարմացվում է, նորություններ հաճախակի եք մտցնում մենյուում։ Այո, շատ հաճախակ է լինում նորություններ, սենց առաջարկ, առաջարկով թե նկարներով, ասենք որ այցելուները տեսնեն արդեն բայց ամեն անգամ անգամ մատուցման ձևը թե խոնչաների մեջ բան ինքը լինում է նորովի ինքնատիպ եւ չկրկնվող քանի որ հենց իր ներսի պարունակությունը պատվիրատուի կամքով է լինում Ինքն է ընտրում ձկնեղենի տեսակ, ինքն է ընտրում մսեղենը եւ տենց պատրաստվում է հենց իրանց իսկ ցանկացած ապրանքատեսակով։ Մենք ունենք անգամ ծննդյան տորտեր, նկարների մեջ տեսած կլինեք, ինքը ինքը շատ լավ մտահղացում է էլի էլի Սամվելի, որ տորտը կարա լինի, տարեդարձի տորտը կարա լինի ոչ միայն քաղցր, նաև կշտացնող ու մեր խորովածների տեսքով։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր, նաև ծումներով եք հանդես գալիս դուք։ Ուհ։ Նորություններ եք մտցնում անընդհատ։ Այցելուները ինչ են ավելի շատ պահանջում ձեր կերակրատեսակներից բացի փլովը ինչն է իդեպ ասեմ ես ձեզ որ ես էլ շատ մեծ փլովի սիրահար եմ երբեք չեմ համտեսել <laughs> Ձեր ուրեմն այդ սխալը կուղենք։ Այո, հակասկած պիտի այդ սխալը շատ շուտ ուղենք։ Ասում են, որ ես էլ լավ եմ պատրաստում, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս մի անգամ անպայման կհամտեսեմ։ Իսկ ունի կարաչացա։ Այո։ Գտա, այ որ հենց եկա, մենք միասին կպատրաստենք պիցցա իտալական, իսկ դու արդեն կպատրաստես փլով։ Միասին կհամտեսենք։ <laughs> Ես էլ կդառնամ ձեր այո, գործարար Արցախ հաղորդման հեղինակը կդառնա նաև գործարարության մասնակից։ Ինչու՞ չէ, մեծ հաճույքով։ Մեծ հաճույքով։ Ինա ջան, իսկ ասենք ավելի շատ ինչ են պահանջում։ Իրականում այն ինչ որ իրանք պահանջեն, չկա տենց բան, որ մենք լուծումը չունենանք։ Ըստ պահանջի, եթե պահանջ կա, ուրեմն պետքա ունենանք։ Չկա տենց բան, որ ասենք չունենք Դա դե հիմա ճանապարհների այդ այս այս պահը մի կողմ թողնենք։ Կար այդտեղ մենք պահ կար, որ ճունենք բանջարեղեն եւ դա կարծում եմ նորմալ էր, բայց մսեղենով մենք կարողանում ենք ապահովել թթուներով մսեղենով մենք ապահովում ենք էլի որ։ Բայց հիմնականում շատ սիրվեց մեր թե տեսականին, թե եւ պահանջում են, ինչ որ մենք ունենք։ Այո։ <laughs> Ինա ջան, ես պարզապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հետաքրքիր եւ բավականին անմիջական զրույցի համար։ Ձեր գործերին մաղթում եմ միայն ու միայն հաջողություն եւ մեծ հաճույքով սպասում մեր հանդիպմանը։ Ես էլ եմ շատ-շատ շատ շնորհակալ։ Անկեղծ ասած, շատ ողջավորիչ է, որ ունենք նման ծրագիր, որ բարձրացնվի մեր գործարար Արցախի մասին։ Շնորհակալ եմ եւ ես էլ սպասում եմ մեր հանդիպմանը։ Ճանապարհները բացվելուն պես հաջորդ օրը մենք կհանդիպենք։ Հուսանք շատ շուտով կբացվի ճանապարհը եւ անպայման կտեսնվենք։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն։ Խոնչաթայմում նախապատվությունը տրվում է ոչ միայն համեղ ուտեստներին, այլև էսթետիկ տեսքին։ Արաքսննդի կետը բոլորովին նոր ասելիքով մտավ շուկա, եւ այսօր այն Արցախյան շուկայում գրավում է իր ուրույն տեղը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։